Дете на 7 години се загуби за втори път в рамките на седмица в банкя. Това съобщиха от МВР, близките на детето са подали сигнал в полицията днес около обяд. На място, в квартал Градоман, са изпратени екипи на полицията, издирването продължава, детето не говори. Облечено е с кафя в панталон и синьо яке с качулка. Апел за помощ, търсенето му е пуснат и в социалните мрежи, Момчето е прескочило оградата в двора в дома му към 8.30 часа сутринта и избягало. В момента го търсят из гората в района. На 26 май детето, което е с аутизъм, отново е било изгубени, допълниха от полицията.